la gravezzo de mam nutrado por patrinoi. Dum multa iaroi, oni studas ca informas pri la gravezzo de mam nutrado por beboi. Oni generale acceptas che se infano ricevas patrinan lacton kiel exclusivan nutrajon, dum almena la unuai ses monatoi de vivo, tiam gi estas protectata contra diversae malsanoi anticorpoi de la patrino envenas la nov nasciton cae defendas gin quasau natura vaccino. Crome, la psica influo en la amrelato inter patrino cae ido estas considerinde positiva. Ila la flanco de patrinoi, mam nutrado helpas la aciron de normala corpo peso post la acusho favoras la revenon de la utero alla antaua situatio, malpliigas la riscon de hemorragioi cae anemio post la acusio, cae malpliigas la riscon de diabeto cae mam cancero. Tiai avantagioi certe suficias por convinci ciuin nov patrinoin mam nutri sien beboin, ciu, tamen multe virinoi ne tion fari dum la menciite minimumai ses monatoi. Tion influas plurae factoroi, inter alie la moderna viv stilo de virinoi kiwi devas plenumi strecian laboron precipe en grandai urboi. Estas do essence grave daure insisti pri tio en educae centroi cae amas comunikiloi. Antone longe, Instituto de Biologi Medicinae Studoi de la Universitato de San Paolo publicigis la resultum de grava esploro relate tiun temon. Caig meritas disconigon. Ili examenis la cerbon de ratinoi cae constatis che tro frua cessigo de mamno trado negative influas la cerbon de tiui patrinoi dum la normala tempo de mamnutrado, crescas en la cerbo la quanto da orexino, substanzo quiu influas appetiton, dormadon, cae streso reagoin. Gi estes el trovita en la iaro 1998, cae estas conata anca per la nomo hipocretino. Tio signifas che patrinoi havas biologian stimulon por protecti la bebon pere de tiu substanso. Lau grade ciel tiu periodo passas, la quanto da orexino iom post iom mal crescas en la cerbo. Ciam oni interrompas la mamnutradon antau la giusta tempo, tiam la quanto da orexino en la cerbo dauras ne normale alta dum longa tempo cio causas fortan staton de stresso en la patrina corpo. Las ciencistoi opinias che et SERBOI funccias same au tresi SIMILE, ca ili finis sian studajon cun recomendo che curacistoi attentu pri la sano de siai pacientinoi kiui tro frue cesigis mam nutradon.